Zatim, nakon tih ogromnih blagodati koje nam je Allah Jalla Jalaluhu podario, svakako jeste i blagodat učenih ljudi, onih koji su ostali za Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam, naslijedili njegov miras, njegovu stavštinu, prenoseći je nama, kako bismo se i mi podučili bitnim pitanjima naše vjere, kako bismo inšallahu ta'ala ala besire na ispravno, najbolji način obožavali svoga gospodara Đele Đelaluhu, čuvali se griješenja prema njemu. Jedan od takvih učenjaka jeste i Hafiz ibn Hajar alaihi rahmetullah, koji je za sebe ostavio mnogo vrijednih dijela. Jedno od njegovih vrijednih dijela s kojima se mi već duže vrijeme družimo jeste i bulugul maram min adillatil ahkam, vrhunac čežnje za šerijetskim dokazima. U našim prethodnim predavanjima bilo je riječi o talaku, razvodu braka. Hafiz ibn Hajar, alihi rahmetullah, kod govora o talaku, odnosno spominjanja hadisa koji govore o propisima talaka, spomenuo je i jedan hadith koji se tiče posebnog načina rastavljanja i razdvajanja supruke od svoga muža. A to je dakle pitanje hul'a. Hul'a. Nakon prošlog predavanja bilo je mnogo pitanja vezanih za ovu temu. Pa sam uvidio kroz brojna ta pitanja da se izgleda slabo poznaju propisi ove teme. Razgovarajući nakon predavanja s drugima, lično vidio sam da pojedini od njih uopće i ne poznaju, ne znaju da postoji ovaj propis u islamu. A dešava se vrlo često. Pa ćemo inša Allahu ta'ala, uz Allahovu dozvolu, večeras progovoriti dakle o ovoj pomeni bitnoj temi, jer sam vidio kroz pitanja da se dešavaju ovakvi slučajevi. Pa molim vas koliko ste u mogućnosti da pratite da što manje dakle ispisujete ovamo na javnom, da oni koji mogu da bilježe ili da pišu ili da snimaju, dobro bi im, dobro bi im bilo. Dakle, jedan je hadis Hafiz ibn Hajar alih rahmetullah spomenuo, ali iz njega se mogu izvući brojni propisi i brojne koristi. Dakle, večeras govorimo o hul'u, otkupljivanju supruge od svoga muža i na takav način njenog razdvajanja od njega. Pa se u arapskom jeziku, u riječnicima arapskog jezika pod hul'um podrazumijeva skidanje, ostranivanje. Pa se kaže hala thaubehu, hala thaubehu, skinuo je svoju odjeću, odstranio je od sebe svoju odjeću. Dok el hul'a, kod islamskih pravnika ima značenje firaku zauđati ala ivadi minha au min gajriha. Firaku zauđati ala ivadi minha au min gajriha. Puštanje žene, supruge uz nadoknadu, odkupninu od nje ili nekoga drugog. Dakle, da muž pusti svoju suprugu uz nadoknadu odkupninu koju će dati ona ili neko drugi ili neko drugi. Pa dakle, ova definicija ukazuje da ovakvo opuštanje supruge biva uz nadoknadu otkupninu. I to je stav džumhura islamskih učenjaka, većine islamskih učenjaka, a detaljno će doći ako Bog da govora o tome. Zatim, da ta nadoknada ne mora biti od strane žene, već tu otkupninu, tu nadoknadu, taj novac ili drugu vrstu imetka može dati i njen otac, njen amiđa ili neko drugi. Ovaj propis, dakle, postoji u islamu. Ovaj propis postoji u islamu za iskrene vjernike i vjernice. Na propisanost, osnovanost ovakvog načina puštanja supruge ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, složnost, jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka. Što se tiče Kur'an i Kerima, to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 229. ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ Ukoliko se vi pribojavate da njih dvoje neće ispunjavati, poštivati Allahove granice, onda njima dvome nema grijeha ukoliko se ona otkupi od njega. Ukoliko se pribojavate da njih dvoje, suprug i supruga, neće ispunjavati, poštivati Allahove granice, već naprotiv, oni će ih rušiti, onda im nema grijeha ukoliko se ona, žena, otkupi od svoga muža. Pa riječ je Allaha subhanahu wa ta'ala, fe in hiftum, ukoliko se pribojavate. Na koga se odnose ove riječi? Na koga se odnose ove riječi? Ko se to pribojava? Ko se to pribojava? Kome su upućene ove riječi? Postoje dva mišljenja kod mufesira komentatora Kur'ana. Prvo mišljenje jeste da se odnosi na kadije, na učene ljude, jer oni u ovom slučaju, narošto dakle ako se ne poznaje ovo pitanje, ako postoji i dolazi do manipulisanja ovim pitanjem, tada kadija rastavljaju ženu od njenog muža na ovakav način. To jest oni moraju ustanoviti rastavu braka na takav način. I dakle, drugo mišljenje jeste da se odnosi na bližnju rodbinu supružnika. Da se odnosi na bližnju rodbinu supružnika. Pa kažu islamski učenjaci da je ispravno prvo mišljenje, da se ove riječi odnose na kadija na učene ljude. Zatim, eh, Allah subhanahu wa ta'ala je li kaže fa in khiftum alla yuqima hudud Allah ako se vi pribojavate da oni neće poštovati hudud Allah Allahove granice Allahove granice. Ovdje se misli na obaveze supružnika jednog prema drugom. Na obaveze supružnika jednog prema drugom, što ukazuje na obaveznost ispunjavanja prava. Da je muž obavezan da ispuni ženina prava kod njega i da je žena obavezna da ispuni njegova prava kod nje. I ne smiju se poigravati s tim. Ne smiju zakidati tuđa prava. Zatim što se tiče sunneta i dokaza koji ukazuju na propisanost hula'a, otkupljivanja žene od svoga supruga, doći će dakle hadis Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kojeg je zabilježio imam Bukhari i spomenuo ga Hafiz ibn Hajar alaih rahmatullahu ovom svome vrijednom dijelu. I što se tiče iđma'a, svi islamski učenjaci su složni o propisanosti hula'a, i ne prenosi se razilaženje po ovom pitanju među islamskim učenjacima. Ne postoji drugo mišljenje po ovom pitanju izuzev od jednog čovjeka od Bekra ibn Abdillah al-Muzenija. Bekr ibn Abdillah al-Muzeni, alihi rahmetullah, smatrao je dakle da hul nije propisan u islamu, doće govor o tome. Koja je mudrost hul'a? koja je mudrost ovakvog načina otkupljivanja supruge od svoga muža i razdvajanja na ovakav način. U ovom propisu vidljiva je velika Allahova subhanahu wa ta'ala milost, Allahova velika blagodat. Ukoliko između supružnika stanje nije dobro, pa žena zamrzi svoga muža zbog možda njegovog izgleda ili zbog njegovog obhođenja prema njoj ili ga zamrzi zbog njegova popuštanja u vjeri, ili zbog njegove starosti, ili zbog njegove slabosti, nema smetnje. Nema smetnje da se žena otkupi, vrati mu mehr više ili manje, o čemu će biti riječi, pa kada je nakon toga on pusti, on je tada ne može vratiti sebi osim sjenim zadovoljstvom i novim bračnim ugovorom. Čim je pusti na takav način, ona mu postaje strankinja, ona postaje zabranjena i ne može je, ne može je vratiti. Pa je tako Allah subhanahu wa ta'ala ovaj propis, ovakav način puštanja dao ženi. Dao ženi. To se nalazi, dakle, u njenoj ruci, nasuprot talaka, nasuprot razvoda braka koji je dao muškarcu, a sve to u cilju pravednog, pravednog postupanja prema ženi. Pa dakle, vidljiva je mudrost propisivanja hula. Hadis koji je zabilježio Hafiz ibn Hajar, alaihi rahmetullah, prenosi se od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je supruga Sabita Ibn Qajsa radijallahu ta'ala anh došla vjerovjesniku alihi salatu wasalam i rekla Ja Rasulallah Thabit Ibn Qajsin ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام Allahu poslaniče, ne nalazim sabitu Ibn Kajsu mahanu u ahlaku, niti vjeri, već prezirem kufr u islamu. Prezirem kufr u islamu. Pa je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, ete ruddine alaihi hadikatehu, hoćeš li mu vratiti njegovu bašću, njegov vrt, pa je rekla da, vratit ću. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao sabitu iqbelil hadika, primi vrt, otalliqha tatliqa i dadni njoj jedan talak. Ovaj hadis, kao što sam rekao na početku, zabilježio je imam Bukhari alihi rahmetullah na ovakav način, a u drugom rivajetu također stoji dakle da je naredio da joj dadne talak, u trećem predanju stoji da je naredio da je razvede, u četvrtom predanju ne stoji ništa. Dakle, e, kako, na koji način da je pusti. Zatim Hafiz ibn Hajar alihi rahmatullah dalje je spomenuo druga predanja zabilježena kod Ebu Dauda, Tirmizije i drugih imama Ahmeda Nesaje, pa kaže kod Ebu Dauda i Tirmizije, koji ga smatra dobrim, stoji da se supruga Sabita ibn Kajsa sporazumno razvela, razišla od svoga supruga uz vraćanje mehra, pa je vjerovjesnik alihi salatu veselam odredio da njen idet traje jednu menstruaciju, jedan hajs. I četvrto predanje, kaže u rivajetu predanju Amra ibn Šuaiba od njegovog oca, od njegovog djeda kod Ibn Mađe, eh, rah, rahimehullahu tela, stoji da je Sabit ibn Qais bio ružnog izgleda i da je njegova supruga rekla Allaho poslaniće, da se ne bojim Allaha kada uđe kod mene pljunula bi ga u lice. Da se ne bojim Allaha subhanahu wa ta'ala pljunula bih ga u lice kada uđe kod mene. I također prenosi se kod imama Ahmeda u hadisu Sehla ibn Abi Hasme da je rekao ovo je u islamu bio prvi sporazumni razvod uz ženinu nadoknadu mužu. Dakle, to su hadisi ta predanja koja je Hafiz ibn Hajar, alih i rahmetullah, spomenuo u ovom poglavlju. Dakle, što se tiče e, predanje Ibn Abbasa zabilježeno kod imama Buharije, ono je vjerodostojno, zabilježio ga imam Buhari u svome sahihu u knjizi o talaku, jeli, o, dakle, u poglavlju o hul'u i takvom načinu razvoda pod brojem ko želi da se vrati 5275 i 5276. Zatim treće predanje zabilježio je Ebu Daud i također Tirmizi i ocijenio je ovaj, ovaj hadis, ovo predanje ocjenio je Hasanom Garibom. Svi prenosioci u lancu prenoslaca kod Ebu Dauda i Trmizi su pri, e, povjerljivi thikat, izuzav Amra ibn Muslima, Al-đanedija o kojem su pričali islamski učinjaci imaju dakle govor o njemu, iznosili su svoje stavove pa kažu da je ovaj prenosilac slab. Slabim su ga ocijenili Imam Ahmed ibn Ma'in, Nesai ibn Hazm, dok je ibn Hibban spomenuo ga među povjerljivim prenosiocima, a ibn Hajar u takribu je rekao da je saduk i da je mnogo griješio. U ovom predanju kod imama Ahmeda i kod Ibn Mađe, spominje se u lancu prenoslaca sporna osoba, spominje se sporna osoba, Al-Hajjaj ibn Arta koji je bio veliki modellis, prepravljao dakle, od sebe hadise i lance prenosilaca, tako da kažu dakle, da zbog njegove prisutnosti u lancu prenosilaca, dakle, taj lanac prenosilaca nije nije ispravan. Međutim, dakle ovaj slučaj se desio. Ovaj slučaj se desio prije svega o njemu govori vjerodostojni hadisi kod Imama Buharije, zatim dakle ovim drugim hadisima se može poduprijeti taj događaj i kažu islamski učenjaci da se ovaj je li događaj prenosi od Ibn Mas'uda, od Abdullah ibn Amra ibn al Asa, od Sehla ibn Abi Hasme, od Ubade ibn Samita i mnogih drugih je li ashaba. Dakle, kratko ćemo prokomentarisati pojedine riječi hadisa, a zatim pristupiti jeli, koristima ili propisima iz ovog hadisa vezanim za našu jeli, temu hul'a otkupljivanja žene od svoga muža, a kasnije vam ako Bog da ostaviti dovoljno vremena za pitanja. Prije svega, o kojoj se ženi radi? O kojoj se ženi radi? Dakle, u hadisu se spominje da je došla supruga Sabita ibn Qajsa, vjerovjesniku alihi salatu wasalam, iz dalje se jeli spominje u hadisu da je tražila da se razvede od Sabita ibn Kajsa. U hadisu se ne spominje ime te žene. Pa ukoliko se vratimo na druga predanja, mogli bismo uočiti da se radi o različitim imenima. Pa se u jednim predanjima spominje da joj je bilo ime Džemila, da je bila ona, dakle, kćerka Ubeja ibn Selula, sestra Abdullaha ibn Ubeja ibn Selula. Kako kaže Hafiz u svome vrijednom dijelu el Isabe, da više učenjaka zastupa ovaj stav, da joj je bilo ime Džemila. Zatim u predanju kod Ebu Dauda u njegovom sunenu spominje se ime jeli, žene, pa se kaže da joj je bilo ime Habiba, kćerka Sehla. Dok kod imama Nesaje Ibn Mađe spominje se da joj je bilo ime Marjama, El Megalije. Marjama El Megalije, koja je dakle bila iz jednog plemena, ensarijskog jeli, plemena. Pa Hafiz ibn Hajar alaihi rahmetullah mišljenja je da se radi o dva slučaja. Da je Sabit ibn Qais radijallahu talan imao dvije supruge i da su oba dvije supruge se dakle razvele na ovakav način od Sabita ibn Qaisa. Jer postoje dakle određene razlike u slučaju Džemile i u slučaju Habibe. U slučaju Džemile navodi se da je zatražila puštanje zbog toga što ga mrzi dok u slučaju Habibe se spominje da ju je Sabit ibn Kajs udario, pa joj je zlijedio ruku. U slučaju Džamile spominje se da joj je Sabit ibn Kajs kao mehr dao jednu bašću i ona mu vratila bašću, dok se u slučaju Habibe spominje da joj je dao za mehr dvije bašće i da mu je ona vratila dvije bašće. Allah najbolje zna. Dakle, spominju se imena Džamila, Habiba i Merjema. Iako, dakle, pojedini kažu da je došlo do greške kod ovog trećeg imena Merjema, jer je, dakle, e, Merjema poticala iz istog plemena iz kojeg je, jeli, i Ubej ibn Selul i Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dakle. E, što se tiče Sabita ibn Kajsa, radijallahu talan, on je Sabit ibn Kajs ibn Šemas Ensarija iz plemena Hazređ, bio je poznat, kao što vam je jeli, poznato i vama, bio je poznat kao govornik Ensarija kao govornik Ansarija. Prva bitka u kojoj je učestvovao bila je bitka na Uhudu. Vjerovjesnik alaihi salatu wasalam obradovao ga je džennetom. Vjerovatno vam je poznat slučaj kada su objavljeni prvi ajeti sura il Huđurat. Sabit ibn Qais radijallahu ta'ala imao je prodoran glas pa kada su objavljeni prvi ajeti sura Al-Hujurat u kojima se dakle kore oni koji izdižu svoje glasove iznad Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da su njihova dijela propala. Sabit ibn Qajs ibn Šemas povukao se u svoju kuću i plakao nad sobom i govorio da je od stanovnika džehennema, da su njegova dijela poništena i da je on od stanovnika vatre. Pa je Allahov poslanik alihi salatu islam poslao jednog od svojih ashaba da potraže Sabita ibn Qajsa jer ga on nije viđao pa su ga zatekli u takvom stanju kako se žali na sebe i govori za sebe, tvrdi za sebe da je od stanovnika džehennema vatre, taj glasnik se vratio Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i obavijestio ga u stanju Sabita ibn Kajsa, nakon toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao ne, on je naprotiv od stanovnika dženneta. Pa je ponovo poslao glasnika da ode i da obraduje Sabita ibn Kajsa radijallahu talan. Sabit ibn Kajs radijallahu talan poginuo je kao šehid u bitci na jemami 12. godine po hijri i samim ovim se obistinila muđiza Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kada mu je obećao džennet i preselio je kao šehid. Zatim se u hadisu spominje da je ova žena Džamila ili Habiba rekla, dakle, Allahov poslaniće, ja ne nalazim sabitu ibn Qaisu mahanu u ahlaku. Mahanu u ahlaku. Šta je ahlak? Kada se za nekoga kaže da je lijepog ahlaka. Šta se misli pod tim? Ahlak jeste postojana osobina kod čovjeka za koju se on ne mora opterećivati, prenamagati. Dakle, to je svojstveno njemu. Ne pretvara se u tome. Dakle, lijepog je ahlaka onaj koji je uvijek lijepog ponašanja. Bio sam ili sa skupinom, spoznatim, nepoznatim, on je lijepog ponašanja. Ne mora se pretvarati, prenamagati, opterećivati da bi bio jeli na određenim mjestima lijepog ponašanja. Ne, to se ne smatra ahlakom. Već je ahlak, dakle, ono što je svojstveno čovjeku, što čini postupa na takav način na svakom mjestu, ma gdje se nalazio. Zatim, rekla je, ne nalazim u mahanu niti u vjeri, nego prezirem kufr u islamu nego prezirem kufr u islamu. Oko značenja dakle ovog kufra u islamu, dakle u ovom hadisu postoje dva mišljenja. Pa pojedini islamski učenjaci kažu da se doslovno u hadisu misli na nevjerstvo koje čovjeka izvodi iz islama. Pa kažu, sabitova žena željela je da se otkupi bojeći se da ne počini nešto što će izvesti iz islama zbog prevelike mržnje prema sabitu ibn Kajsu. Dok Drugi islamski učenjaci kažu u hadisu se misli na manjkavost u obhođenju prema mužu. Dakle, misli se na obhođenje koje nije od islama. Misli se na nezahvalnost, nijekanje blagodati muža, dobročinstva koje muž čini njoj. Pa se sabitova žena bojala da će biti manjkava u svome obhođenju prema sabitu, da mu neće biti zahvalna na njegovo dobročinstvo koje on čini njoj da će biti manjkava zbog odbojnosti koju osjeća prema njemu. Pa bi dakle značenje hadisa bilo, dakle i ovo drugo značenje ispravno, značenje hadisa bi bilo bojim se postupaka koji nisu od islamskog morala. Bojim se da ću na takav način postupati prema njemu. Dakle, ovo drugo značenje jeste ispravno zbog riječi sabitove žene ekrehu. Ekrehu. Smatram pokuđenim, prezrenim. Dok ako bi se uzelo prvo značenje da se doista misli na nevjerstvo u islamu, onda ne može to biti pokuđeno. Ne može to biti prezirano, nego je to strogo zabranjeno. Zatim također je rekla, prezirem ili bojim se nevjerstva u islamu. A poznato je, ukoliko čovjek učini nevjerstvo, ne može biti u islamu ako čovjek učini veliko nevjerstvo, ne može više biti u islamu. Stoga je dakle ispravno ovo drugo, je li značenje da se ovdje misli na nijekanje blagodati je li muža njegovog dobročinstva. Zatim riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Upitao je, rekao je Sabitu ibn Kajsu, prihvati baštu i njoj dadni talak. Da li ove riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ukazuju na obaveznost to jest je li ovo bila naredba od strane Allahovog poslanika alihi salatu veselam sabitu ili savjet preporuka. Allah najbolje zna, Allah najbolje zna, ispravno je da je ovo bila naredba, jer je Allahov poslanik alihi salatu veselam vidio veliku odbojnost žene prema sabitu. Čak kao što ste čuli, spominje se u predanju, pljunula bih ga u lice. Dakle, primijetio je veliku odbojnost žene prema Sabitu, pa je doslovno naredio, doslovno naredio Sabitu ibn Kajsu da uzme baštu nazad i da joj dadne razvod braka. I ne spominje se u drugim predanjima nešto što spušta ovu naredbu, ne znam, na stepen preporuke ili slično savjeta. Pa tako, ukoliko zbog opravdanog razloga žena zatraži puštanje uz otkupninu, a to muž bude odbijao, ispravan stav jeste da mu kadija naredi, učen čovjek naredi da ga primora da razvede ženu, da pusti ženu, jer islam ne odobrava nasilje, nepravdu, uzurpiranje tuđih prava, ne podržava mržnju i sl. Zatim naredio je da joj da talak, dakle, jedan talak, neopozivi razvod braka. Ovdje se misli, dakle, neopozivi razvod braka, Dakle, kada dođe do ovakvog načina razdvajanja između supruge i supruga, tada muž, suprug, ne može da vrati tu ženu sebi kada on hoće, jer ona automatski prestaje biti njegova žena. Već može da je vrati, može da je ponovo oženi s novim bračnim ugovorom, svim potrebnim uvjetima ispravnog braka, među kojima je i njeno zadovoljstvo. To jest, ako ona bude zadovoljna s tim, da ponovo se vrati i živi s njim, može je dakle oženiti. Međutim, da li se ovdje misli na talak, razvod braka ili nešto drugo, ako Bog da, dakle, vidjet ćemo, jeli. Dakle, ovaj hadis nije dug, možete zapamtiti, jeli, događaj koji se spominje u njemu i, dakle, to je hadis koji govori o ovom propisu. Nema nekih drugih brojnih jeli, drugih hadisa da vam je teško zapamtiti. Pa dakle, dovoljno je da zapamtite ovaj događaj i da ga bilježi imam Buharija i da je taj dakle, hadis vjerodostojan kao što je vjerodostojno jasno sunce u pobijela dana, nema razilaženja oko njega i na osnovu njega da izvedete dakle određene propise koji će vam biti ako Bog dajte kako bitni. Dakle, ovaj hadis je osnova kod govora o ovom propisu, propisu hul'a, puštanja žene uz otkupninu i na tome je, kao što rekao, i džma učenjaka, islamski učenjaci su složni, izuzev Bekra ibn Abdillaha al-Muzenija, do kojeg, kako kažu, vjerovatno nisu dospjeli ovi hadisi. Ako je, dakle, spomenuti kuranski ajet koji govori, dakle, o ovom slučaju, fa in hiftum Alla yuqima hudud Allah, ako se vi pribojavate da oni neće ispunjavati Allahove propise, granice, već ih narušavati, on je smatrao taj kuranski ajet dokinutim, dokinutim. A svoj stav, dakle da ne postoji ovaj propis u islamu, zastupao je na osnovu kuranskog ajeta فَلَا تَأْخُدُوا مِنْ هُنَّ شَيْعَ Dakle, pustite ih i od njih nemojte ništa uzimati, kao otkupninu. Ali ispravno, kao što je na tome, kao što su na tome svi islamski učenjaci. Dakle, svi islamski učenjaci, mimo Bekra ibn Abdullah al-Muzenija, oni su stava da, dakle, da hul postoji, da se žena otkupi, da vrati svome mužu, jeli mehr, a da je on pusti. Dakle, propisi koji proizilaze iz ovog hadisa, ono što je nama najbitnije. U hadisu je dokaz da ukoliko se žena osnovano boji, ima opravdan razlog – da neće moći ispunjavati svoje obaveze, njoj je propisano da zatraži razvod uz otkupninu, da traži razvod od svoga muža, a da mu za uzvrat vrati njegov mehr. Dakle, ako postoji opravdan razlog. Islamski učenjan se razilaze oko propisa hul'a ukoliko nema bojazni, nema nesuglasica, među supružnicima. Nema antipatije odbojnosti jednog prema drugom. Nema šarijetskog opravdanog razloga. Poput ha, da se muž oženi drugom ženom, kako spominjam primjer. Ili samo razgovara sa svojom prvom ženom o ženitbi druge žene. Pa ona to ne prihvata. Da li može tražiti razvod uz otkupninu? boji se da će dovesti drugu ženu, pa ona hoće da traži razvod braka da se otkupi od njega. Vrati joj mehr, ti mene pusti. Ako zatraži i suprug prihvati i dadne joj razvod, razvede, da li je razvod ispravan ili ne, razilaze se islamski učenjaci. Dakle, ovo nije opravdan razlog za traženje ili razvoda i na ovakav način razdvajanja od svoga supruga. Dakle, ukoliko nema osnovanog, opravdanog šarijetskog razloga, da li se može žena otkupiti na ovakav način od svoga muža ili ne. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, pa prvo mišljenje jeste da hula, ovakav način, u takvom stanju je pokuđen ili haram, strogo zabranjen, ali do njega dolazi. Ženi je strogo zabranjeno da na ovakav i zbog ovih jeli, razloga traži razvod braka i da vraća mehr svome suprugu, njoj to strogo zabranjeno haram, međutim ako to već ona učini i on prihvati, dolazi dakle do hul'a, dolazi do razdvajanja među njima. Kako se prenosi od velikog islamskog učenjaka i vezira ministra Ibn Hubeire, alaihi rahmetullah, koji kaže da je na tome većina islamskih učenjaka. I oni svoj stav dokazuju Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima ukoliko se pribojavate da nećete izvršavati Allahove naredbe tada njima nema grijeha da se ona otkupi od njega pa se jasno u ajetu negira grijeh ukoliko postoji bojazan, ukoliko postoji strah. Dok ukoliko je stanje normalno, nema bojazni, da će se rušiti Allahove granice, tražiti razvod braka, tada je grijeh. Tražiti razvod braka, tada je grijeh. Također od dokaza kojima dokazuju svoj stav, jeste i da Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ajeta kaže tilke hududu Allah, felata te duha. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون to su Allahove granice Allahovi propisi pa ih ne narušavajte ne kršite a oni koji Allahove propise narušavaju oni su doista zulumčari nepravedni Zatim dokazuju svoj stav hadisom Seubana radijallahu ta'ala u kojem Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže Ejuma imra'atin se'alat zauđeha talak min gajri ma fi be'sin fa haramun alaiha koja god žena bude tražila razvod braka od svoga muža bez opravdanog razloga, to je njoj feharamun alaiha rajhatul dženne. Feharamun alaiha rajhatul dženne. Njoj je džennet, miris dženneta zabranjen. Haram njoj je učinjen miris dženneta. Pa u komentaru ovog hadisa možemo naći jeli, različita tumačenja, a hadis je vjerodostan kako ga je ocjenio šeha Albani alihi rahmatullah, možemo naći različita tumačenja pa kažu da takva žena neće ući u džennet. Apsolutno da žena koja bude tražila razvod braka od svoga supruga bez opravdanog razloga, da neće ući u džennet nikako. Jedni učinjaci kažu, dok drugi islamski učinjaci kažu da, ne, da će ući u džennet, jer ovo nije dijelo koje izvodi iz islama, izvodi iz dženneta u džehennem, dakle, ona će ući u džennet, međutim neće osjetiti džennetski miris. Ući će u džennet, uživaće, dakle, u džennetu, međutim, bit će joj uskraćen džennet, haramom učinjen dženecki miris. I također tražiti razvod braka bez opravdanog razloga u tome je šteta po sam brak. Suprostavlja se takav postupak ciljevima braka. Ostaju djeca, čini se šteta i njima i slično, tako dakle da prvo mišljenje jeste da je traženje hul'a razvoda jeli, na ovakav način otkupljivanja supruge od svoga muža jeli, strogo zabranjeno strogo zabranjeno. Međutim, kao što rekao, ukoliko se već desi na takav način žena bez ikakvog razloga, jeli, normalno je stanje u braku, međutim, zbog, ne znam, njoj nekakvih razloga u njenoj glavi, ona želi da se otkupi od svoga muža i on prihvati, uzme nazad mehr, nju pusti. Većina islamskih učenjaka stava je da dolazi do razvoda da dolazi do razvoda i da ona njemu postaje strankinja, postaje u strani jedno drugom. Kao što rekao, vezir Ibn Hubeire kaže, islamski učenjaci su složni da ukoliko se desi hula u zadovoljavajućim okolnostima bez ikakvog razloga da do njega i dolazi. Ali je to, dakle, ženi strogo zabranjeno. Činila je, učinila je haram nešto što je strogo zabranjeno. To je, dakle, prvi stav. I drugi stav jeste da je zabranjeno tražiti hul bez opravdanog razloga, to jest zabranjeno je kadiji da ih razvede na ovakav način bez opravdanog razloga, ako to učini, ako to učini, ne dolazi do razvoda braka, ne dolazi do prekida braka, budući da je zabranjeno, pa ako i dođe do toga, dakle, nastavlja se dalje živjeti, ne dolazi do prekida braka. To nije puno važno, nije, jeli, pravosnažno. Pa je to bio jedan od stavova imama Ahmeda i drugih učenjaka Hanbelijskog mezheba, i ovog mišljenja bio je šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin alihi alihi rahmetullah. Svakako, dakle, prvo mišljenje ispravno, dakle, jedno i drugo mišljenje kažu da je zabranjeno i da je haram činiti, međutim, ukoliko se učini po većini islamskih učenjaka, dolazi dakle do razvoda do razvoda braka. Dakle prvo pitanje je bilo traženje da se žena otkupi od svoga muža u dakle normalnim zadovoljavajućim uslovima, je li to i dozvoljeno i ako to ona bude činila, da li dolazi do razvoda ili ne. Zatim drugo pitanje, da li je potrebno da se osjeti antipatija, odbojnost, neposlušnost i s jedne i s druge strane, i od strane muža i od strane supruge, ili je dovoljno samo s jedne strane? Pa hadis, ovaj hadis Ibn Abbasa u kojem se spominje slučaj sabitove žene sa sabitom, hadis jasno ukazuje da ukoliko samo žena osjeti odbojnost prema mužu, da je dozvoljeno tražiti puštanje, a nije uslov da se ta odbojnost desi sa oba dvije strane, ne znam, od strane muže. Pojedini islamski učenjaci uslovljavaju da se odbojnost, mržnja, neispunjavanje obaveza mora dogoditi s obje strane. Kao dokaz uzimaju doslovno riječi Allaha subhanahu wa ta'ala fe in hiftum ella yuqima ako se pribojavate da njih dvoje Dakle, ovaj elif na kraju je elif za dvojinu. Ella yuqima. Ako se pribojavate da njih dvoje, dakle oba supružnika. I kao što kažu islamski učenjaci, ha, nije poznato da je neko zastupao ovaj stav izuzev jednog čovjeka. Jedan od učenjaka zahtijevao je da mora da dođe do jeli, antipatije, mržnje ili zapostavljanja svojih obaveza s oba dvije strane. Taj učenjak je bio Daud el-Zahiri, alaih rahmetullah, kako spominje Ibn Rušt u svome vrijednom dijelu, Bidajetul Mučtehid. Dok svi ostali učenjaci stava su da ukoliko se pojavi odbojnost samo s jedne strane, bilo koje strane, dozvoljno je tražiti razvod na ovakav način, jer u spomenutom hadisu Ibn Abbasa, Allahov poslanik alihi salatu islam saslušao je samo sabitovu ženu primijetio kod nje veliku odbojnost i nije ispitivao sabita. Je li to sabite tačno ili nije tačno, govori li ona istinu ili ne, ona se, je li, došla je Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, bojala se za sebe, tvrdila, dakle, da osjeća odbojnost prema sabitu i Allahov poslaniku, alihi salatu wasalam, je to spoznao, očio kod nje i nije ispitivao sabita. Također, ukoliko bi se supružnik kod kojeg se pojavila odbojnost, ili nekakav drugi od, opravdan razlog, bojazan od e, ponašanja koje ne odobrava islam i slično, zar da se takva osoba primorava da ostane u takvom stanju? Dakle, ako dođe kod žene bojazan, da ne može ispunjavati svoje obaveze, da će zbog toga činiti grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, biti i nepokorno prema svome mužu, ne može iz određenih razloga da ispunjava svoje obaveze prema njemu, zar da se dakle takva osoba i dalje primorava da ostane u takvom stanju. Ako se ne može jeli popraviti, jeli mogu se na ovakav način razvesti. Zatim treće pitanje, da li do ovakvog načina razdvajanja supružnika dolazi uz otkupninu, nadoknadu. Dakle, da li je uslov da žena vrati mehr, vjenčani dar ili nešto drugo, ili čak dolazi i bez tog vraćanja mehra. Ukoliko žena zatraži, požali se svome mužu da ne može da živi s njim iz određenih opravdanih razloga i traži da je pusti i on prihvati, udovolji njenom zahtjevu, da li odmah tada čim prihvati i kaže ja sam jeli prihvatio tvoju otkupninu ili ja dakle prihvatam da te pustim na takav način, da li odmah tada dolazi do prekida braka među njima ili je uslov sve dok dakle žena ne dadne mehr, mora dakle da dadne mehr, da vrati nazad mehr, vjenčani dar, pa tek tada dolazi do razdvajanja među njima. U hadisu se spominje dakle otkupnina. Također u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kaže se fela junaha alehima fi maftadat bi njima nema grijeha ukoliko se ona otkupi od njega Allahu poslanik alejhi sallallahu alejhi ve sellem hadisu je rekao etu etruddin alejhi hadiqatahu hoćeš li mu vratiti njegovu baštu bašću pa dakle u hadisu se spominje dakle da nema puštanja bez otkupnine bez otkupnine bez mehra jer kažu u vraćanju mehra od strane žene, da žena vrati mehr svome suprugu, da se otkupi, u takvom njenom postupku je pravedno i lijepo obhođenje. Jer je muž dao svojoj supruzi mehr, vjenčani dar, zatim je snosio troškove bračnog života, izdržavao je suprugu, zatim nakon svega toga ona dolazi i traži razvod, pa kažu od lijepog i pravednog ponašanja jeste da supruga vrati svome mužu ono što je uzela od njega. I svakako taj postupak, ukoliko ona ne bi učinila, ne bi mu vratila mehr, vjenčani dar, samim tim ona bi negirala jeli njegovo dobročinstvo. Ne bi mu bila zahvala na njegovom dobročinstvu. I ovo je bio stav Ebu Hanife, imama Šafije i na njemu je hambelijski mezheb, dakle Ebu Hanife, Šafija i Ahmed, alihim rahmetullah. Dok drugo mišljenje jeste da je ispravno da dolazi do načina, ovakvog načina, dakle prekida braka i bez davanja mehra nazad, i bez davanja otkupnine. I ovo je bilo jedno od mišljenja u hanbelijskom mezhebu i odabrao ga je učenjak El-Hiraki, Ibn Aqil, također šehol Islam Ibn Taymiye i ovaj stav je zastupao također imam Malik i kažu da samo puštanje predstavlja prekid braka. Ukoliko muž prihvati i kaže jeste ja te puštam, da samo je li odmah nakon toga dolazi do prekida braka, pa je ispravno da i bez otkupnine li dolazi, dakle bez vraćanja mehra, dolazi do prekida, prekida braka. Također kažu da je taj mehr muževo pravo, pa ukoliko on ostavi je li tog prava se, ukoliko on odustane od njega, je li to je dovoljno i dakle nema, nema smetnje. Zatim četvrto pitanje, ako žena vraća taj mehr ili otkupljuje se od svoga muža, koliku otkupninu može dakle dati mužu? Da li mora vratiti tačno mehr ili može je li vratiti više ili manje? Ima li muž pravo da traži više? Ne znam ako je dao hiljadu ili dvije hiljade maraka ili svojoj supruzi kao mehr, da li može tražiti tri, četiri, pet ili slično. Jest, ja ću tebe pustiti, ali pod uslovom da mi dadneš toliko. Pa u hadisu je dokaz da muž kada uzima otkupninu od supruge, ako uzima i pušta je, na njemu je da uzme od nje samo onoliko koliko joj je i dao. I e, ništa više kao što stoji u riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam eteruddine alihi hadikatehu hoćeš li mu vratiti njegovu bašću ne još nešto, već njegovu bašću ono što je on tebi dao islamski učenjan se dakle razilaze oko uzimanja više od onoga što je muž dao suprozi kao vjenčani dar. Razilaze se na tri mišljenja. Pa kažu, dozvoljeno je kao otkupninu uzeti i više. I ovaj stav je bio džumhura islamskih učenjaka. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kažu, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, فَلَا جُنَحَ عَلِهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ Nema im grijeha ako se ona otkupi od njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao općenito. Nije spomenuo koliko. Tako da je, kažu, većina islamskih učenjaka dozvoljeno uzeti i više i manje od mehra. Može uzeti i više, a može uzeti i manje. Veliki komentator Kur'ana Mujahid alaihi rahmetullah rekao je, kada muž daje hula svojoj supruzi, dozvoljeno mu je da od nje kao otkupninu uzme i više nego što joj je dao. Imam Bukhari, alihi rahmetullah, bilježi od Osmana, radijallahu talan, da je on dozvoljavao davanje hula, dakle ovakvog sporazumnog razvoda, i za šnalu na ženinoj kosi. Dakle, kada žena skupi jeli, svoju kosu, zatim poveže šnalom ili nečim sličnim da žena to dadne svome suprugu i on to prihvati i bude zadovoljan, osmano radi Allahu talan, je li dozvoljavao je. Dakle, prvo mišljenje jeste da je dozvoljeno kao otkupninu od žene za puštanje uzeti više imanje. Drugo mišljenje jeste da nije dozvoljeno za otkupninu uzeti više od onoga što je muž dao supruzi kao vjenčani dar. I ovaj stav bio je stav velikog komentatora Kur'ana Ata ibn Abi Rabaha, imama Zuhrija, i drugih učenjaka kao jedno od mišljenja imama Ahmeda. Po ovom mišljenju muž, ukoliko kao otkupninu, od žene uzme više nego što je dao za mehr, dakle uzme više od mehra, dao je hiljadu, on traži dvije, tri, pet, uzme. Kažu ovi islamski učenjaci koji zastupaju ovaj stav, kažu da bi trebao taj višak da joj vrati. I ovi učenjaci svoj stav dokazuju predanjem zabilježenim kod Ibne Mađe, u kojem se spominje da je vjerovjesnik Alihi Salatu Osalam naredio sabitu da uzme svoju baštu i da ne uzima ništa više. Kod Ibn Mađe stoji dodatak i ništa više. Ne povećavaj. I lanac prenoslaca ovog predanja je vjerodostojan, jeli je. Li, vjerodostojan je. Međutim, razilazi se je li spojenog lanca prenosilaca ili prekinuti ili slično, ali mu svjedoče druga slična predanja koja su također, je li Mursel, kaže Hafiz ibn Hajar, da pojačavaju jedni drugi. Dakle, prvo mišljenje je bilo da je dozvoljno uzeti više, drugo mišljenje jeste da se uzme samo onoliko koliko se dalo i treće mišljenje jeste da uzimanje otkupnine više od visine vjenčanog dara pokuđeno je, mekruh je, ali ako dođe do toga, muž uzme, dakle, više, ispravno je. Dakle, ispravan je hul. Ispravan je takav način razdvajanja supružnika. I ovo je bio zvanični stav hanbelijskog mesheba i pojedinih učenjaka iz Selefu Saliha. I ovi učenjaci kažu, dakle, da je dozvoljno uzeti više, ali takav postupak nije od lijepog ponašanja. Pa se prenosi od Bejmuna ibn Mihrana, alihi rahmetullah, da je rekao, onaj koji uzme više nego što je dao, taj nije lijepo postupio. Nije na lijep način pustio svoju suprugu. Said ibn al-Musayyib, alihi rahmatullahi, rekao je, ko želi da uzme od svoje supruge ono što joj je dao, neka joj ostavi nešto od toga. Dakle, ako želi nazad da uzme ono što je dao od mehra i da je pusti, neka joj ostavi nešto od mehra. Kako bilježi Abdurazak u svome musannefu s vjerodostanjim lancem prenosilaca. Pa nakon svega ovoga, može se reći, Allah najbolje zna, ukoliko sama žena na početku od sebe da mužu više nego što je on dao njoj mehr, mužu je tada dozvoljeno da uzme uz pokuđenost, uz pokuđenost, jer se to suprostavlja lijepom ponašanju, dostojanstvu jednog čovjeka. Međutim, ukoliko bi muž na početku, muž, tražio višak, tražio više od onoga što je dao. Kažu islamski učinjaci, preče je da mu se ne udovolji, da se ne udovolji njegovom zahtjevu, jer taj višak nema granice, mogao bi tražiti i tražiti. Također to bi moglo proizvesti i nasilje nepravdo strane muža. Na primjer, da muž bude ljut, nezadovoljan, to što žena neće više da živi s njim, pa traži od nje mnogo, mnogo, mnogo više nego što joj je dao, kako bi se ona sustegnula od toga, kako bi se ona povratila i rekla ja ću dalje nastaviti s tobom da živim i trpiti ovo što trpim. Kažu u takvom slučaju, dakle tomu nije dozvoljno, ako bi insistirao na tome, tražio mnogo više, tada će ga Kadija prisiliti da udovolji njenom zahtjevu, da pusti ženu, a da za uzvrat uzme samo mehr koji joj je dao bez ikakvog viška. Zatim sljedeće pitanje možda najbitnije od svih ovih. Sljedeće pitanje. Da li ovakav način razdvajanja među supružnicima kada dođe žena iz opravdanih razloga traži od svoga muža da je razvede, da je pusti, a ona će njemu vratiti vjenčani dar. Da li takvo, na, takvo puštanje, takav način razvoda među supružnicima smatra se talakom. Smatra se talakom. Klasičnim razvodom braka. Islamski učenj se razilazi. Da li se dakle pod ovim hul'om smatra talak, podrazumijeva talak, klasični razvod braka ili dolazi samo do razdvajanja prekida braka među supružnicima, a ne smatra se talakom, ne ubraja se u talak. Ne znam da li me možete shvatiti. Jer ukoliko bi se ubrajalo u talak, dakle onda ako dođe žena, otkupi se jedan put od svoga muža, rastave se, nakon izvjesnog vremena ostala su dakle djeca na jednoj strani, žena ponovo želi da se vrati svome mužu i može da se vrati, nema smetnje, ali s novim bračnim ugovorom i svim onim potrebnim uvjetima ispravnog braka, jeli ona je zadovoljna da se vrati njemu, da li se ono prvo otkupljivanje smatra talakom, da li se računa? I čovjek nakon njega ima dakle još dva talaka u svojoj ruci. Da li se dakle hula, ovakav način otkupljivanja supruge od svoga muža računa talakom i to se ubraja u talak ili ne? Dakle, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa prvo mišljenje jeste da se ovakav način razdvajanja supružnika smatra talakom. Smatra talakom. Ubraja se dakle u talak. S tim, da dobro vodite računa, da se smatra talakom ba inom. To je ono dakle što se zove neopozivim razvodom braka. Kada muž na ovakav način u udovolji zahtjevu svoje supruge i pustije uzme na, nazad mehr, ona automatski dakle prestaje biti njegova žena. Potpuno je razvedena od njega. Ne dakle kao kada dadne talak jedan put, pa ima tri mjeseca, može da je vrati, pa u ta tri mjeseca je vrati, pa zatim može dati drugi put, pa ima tri mjeseca, može da je vrati slično. Ne, ovdje, ukoliko na ovakav način pusti ženu, po mišljenju dakle ovih učenjaka, jeste da ona automatski post, prestaje, biti njegova, prestaje biti njegova supruga. Ona ima i det svakako, međutim, nije više njegova supruga, ne može je vratiti dakle u tom idetu. Dakle, nakon otkupnine, žena postaje razvedena potpuno, muž je ne može vratiti sebi, osim s novim bračnim ugovorom i dakle svim onim potrebnim uvjetima ispravnog braka. Po mišljenju dakle, ovih učen, učenjaka, dolazi dakle do talaka, dolazi do talaka i ovaj stav, ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka. Malikijski mezheb, Hanefijski mezheb i Šafijski mezheb je na ovome i Hanbelije, Hanbelijski meseb ima dakle jedan stav. Dakle, nije zvanični stav Hanbelijskog meseba ovaj, ali dakle postoji određeni stavovi. Ovaj stav je također odabrao i šeheh bin Baza, alihi rahmetullah, također Muhammed ibn Ibrahim, Muhammed Amina Šankiti, alihim rahmetullah ajma'in. Dakle, oni su smatrali da kada dođe, da kada dođe na ovakav način do razdvajanja između supruge i supruga, da se to smatra talakom, da se to smatra klasičnim talakom razvodom braka. I oni su ovaj svoj stav dokazivali dijelom hadisa Ibn Abasa u kojem se kaže uzmi bašću i pusti je jednim talakom. Uzmi bašću i pusti je jednim talakom. Vatalliqha tatliqa. Zapamtite, otalliqha tatliqa. Dakle, spominje se da je Allah u poslanika alihi sallam rekao u sabitu ibn Qajsu, uzmi nazad bašću ono što si joj dao kao mehr, وَتَلِّقْهَا تَطْلِيقَ I pusti je jednim talakom, doslovan prijevod. Međutim, vidjet ćemo na što se misli. Ha. Dakle, to je prvo mišljenje. Da, kada dođe na ovakav način do razdvajanja između žene i muža, da se smatra klasičnim talakom i smatra se, dakle, jedan talak. Da je, dakle, čovjek ispunio jedan talak. Ima, dakle, još dva ako mu se žena vrati. Ako ponovo sklopi bračni ugovor. Dok drugo mišljenje, Drugo mišljenje, ako Bog da biće pitanja. Dok drugo mišljenje jeste da se pod hul'om, otkupljivanjem žene od muža, podrazumijeva prekid braka fesh, prekid braka, a ne talak, a ne dakle klasični razvod, već dakle samo razdvajanje supružnika, prekid braka i ne računa se kao talak. Talak. I ovo je bio prvi stav imama Šafije, kao što je poznato, jeli postoji prvi i drugi stav imama Šafije. Ovo je bio prvi stav imama Šafije, zatim se jeli povratio od njega. To je zvanični stav hanbelijskog mesheba. Odabrao ga je šehhul Islam ibn Taymiye, alihi rahmatullah, njegov učenik ibn Al-Qaim, zatim ibn Kethir, San'ani, Šaukani, Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, i također iz govora, kada čitamo knjige šeha Muhameda ibn Salih al-Usaymina, može se zaključiti da je ovo bio i njegov stav. Da Allah svima njima bude li zadovoljan. Ovi učenjaci svoj stav dokazuju riječima. Allah subhanahu wa ta'ala, at talaqu marratan pratite dobro. at talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tesrihum bi ihsan. Razvod braka biva dva put, pa nakon toga muž može lijepo zadržati ili lijepo pustiti. U 229. majetu sura Al-Bakara se ovo spomnje. Zatim teče ajet dalje, pa Allah subhanahu wa ta'ala u sredini ajeta spominje hula, spominje ovaj propis o kojem govorimo. Nakon dva talaka, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa in hiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima fadadat bih. Ako se pribojavate da njih dvoje neće ispunjavati, uspostavljati Allahove granice, onda nema griha za njih da se ona otkupi od njega. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovog 229. ajeta odmah u sljedećem 230. ajetu sure Al-Baqara kaže fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Pa ukoliko je opet pusti, tada mu ona nakon toga više nije dozvoljna sve dok se ne uda za drugoga muža mimo njega. Pa dakle u ova dva ajeta 229. i 230. ajetu sure Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala spominje dva talaka, zatim spominje hula, zatim spominje ponovo talak. Pa ukoliko bi se i hula smatrao talakom, onda bi bilo četiri talaka. Onda bi ispalo nakon svega ovoga četiri talaka, a najveći broj mogućih talaka, najveći mogući broj talaka jeste tri, ne može biti četiri muž može dodatne tri talaka i nakon toga završava sa ženom. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd. Kada je treći put pusti, ona mu više nije dozvoljena sve dok se ne uda za drugog čovjeka. Ha, i na ovakav način ove kuranske ajete razumijevao je tarđumanul Kur'an Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma na ovakav način prokomentarisao je ove ajete. Pa bilježi Abdurazak sa svojim lancem prenosilaca od Ibrahima ibn Sada ibn Abi Vakasa da je upitao ibn Abbas radijallahu anhuma o čovjeku koji razvede svoju ženu dva put. Zatim se nakon toga ona otkupi od njega. Dakle, dva put je pusti je drugi puta, pa e, u vrijeme ideta je vrati, pričeka je vrati, zatim se ona nakon toga otkupi od njega. Desi se hul među njima Ona se otkupi, vrati mu mehr i otkupi se. On je pusti. Da li je poslije toga on može ponovo ženiti? Pa je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma rekao naam. ذكر الله تعالى الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك svakako može je vratiti, može je oženiti, jer Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je talak, razvod braka na početku ajeta i na kraju ajeta, a između toga je spomenuo hula, Takođe i krime. Prenosi od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je rekao ma ajazahu l-malu felejse bit talak. Ono što se dozvoli i metkom, to se ne smatra talakom. Ono što se dozvoli, dakle od razvoda ili prekida braka sa imetkom, vraćanjem dakle imetka mužu, to se ne smatra talakom. A Ibn Abbas, nemojte zaboraviti, Ibn Abbas radijallahu talanuhuma prenosilac je hadisa u kojem se spominje događaj Sabita ibn Kajsa i njegove žene. Taj hadis prenosi Sabit ibn Kajs. Taj hadis prenosi Ibn Abbas radijallahu talanuhuma. A pogledajte dakle, Ibn Abbas radijallahu talanuhuma hul ne smatra talakom. I to se jasno bilježi od njega. Preko tavuca, dakle od Ibn Abbasa da je rekao hula je razdvajanje supružnika i ne smatra se talakom kako bilježe Ibn Abi Šejbe, Ibn Abdelber u svome vrijednom dijelu Temahid, Ibn Hajar u svome vrijednom dijelu Fethul Bari i mnogi drugi. Ha. Dakle, i jedno i drugo mišljenje postoji da je hula klasični talak i da nije. Dakle, da se ne smatra talakom. I oni koji zastupaju, dakle učenjaci koji zastupaju ova mišljenja, odgovaraju jedni drugima na njihove stavove, na njihove dokaze i ta rasprava, da je spominjemo, potrejala bi bila bi duga. Nakon svega toga, tih rasprava, može se reći, ako Bog da, Allah najbolje zna, može se reći da je ispravnije mišljenje da hula, ovakav način, da se žena otkupi od svoga muža, da se ne smatra talakom, da se ne smatra talakom, ne ubraja se dakle u ona tri talaka, već se smatra feshom, smatra se tefrikom razdvajanjem supružnika. Ne smatra se i ne ubraja se u talak. Zbog čega? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi pravi razliku između hul'a i talaka. Spomnje dva talaka, zatim spomnje hul'a, zatim ponovo spomnje talak. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku između hul'a, otkupnine i talaka klasičnog razvoda braka. Zatim, ono što je možda najbitnije da se zna. Zbog toga što je Imam Buharija nakon što je zabilježio ovaj hadis ibn Abasa, kojeg je spomenuo ovdje naš sahib Hafiz ibn Hajar u Bulugul Maramu u knjizi o razvodu braka, Imam Buhari nakon što ga je spomenuo o svome sahihu, ko želi neka se vrati, nakon što ga je spomenuo kao prvo predanje, prvu verziju, a nakon nije spominjao druge verzije, nakon što je spomenuo ovu prvu verziju, koju je spomenuo Hafiz ibn Hajar ovdje, rekao je Imam Buharija, u ovakvoj verziji Ibnu Abbasova hadisa, onaj dakle koji prenosi ovakvu verziju jeste Ezher Ibnu Džamil, njega niko ne slijedi. U ovakvoj verziji u kojoj se spominje وَتَلِقْهَا تَتْلِقَ i dad njoj talak. Kaže sam imam Buharija, nakon što je spomenuo ovaj hadis. Ovo je kako bitno da se zapamti. Nakon što je spomenuo hadis, sam imam Buharija kaže u ovakvoj verziji Ibnu Abbasovog hadisa, verziji Ezhera Ibnu Džabila, Džamila, njega niko ne slijedi. Zatim je spomenuo druge verzije ovog hadisa na istom mjestu u kojem se ne spominje riječ talak. Ne spominje se talak, već se spominje da je Allahov poslanik alihi salavcam naredio sabitu Ibnu Qajsu da da, da li učini firak, da se razdvoji od žene. Također sam Imam Buharija rekao je za verziju u kojoj se spominje ovo وَتَلِّقْ هَتَتْلِقَ i dadnio jedan talak. Sam Imam Buharija, nakon što je spomenuo taj hadis, rekao je sam Imam Buhari da je ova verzija od ikrime od Allahovog poslanika alihi salacom. Od ikrime od Allahovog poslanika alihi salacom. Dakle, mursel verzija. Ne spominje se Ibn Abbas u njoj. Dakle, ovo je možda odgovor onima koji kažu da je hul klasični talak. Dakle, najbolji odgovor. Dakle, ovaj dio hadisa o talikha tatlika u drugim verzijama, brojnim drugim verzijama ne spominje se. Pa se kaže i sama uh, Imam Buhari kaže da Ezher ibn Džemil razišao se dakle sa mnogo, mnogo, jeli većim brojem jačih prenosilaca. I treće, zbog čega Eh, se kaže da hula nije klasični talak razvod braka, već je dakle to razdvajanje među supružnicima, jeste i to što sam prenosilac ovog hadisa, Ibn Abbas radijallahu anhuma, tvrdio je, kao što ste mogli čuti, da hul se ne smatra tal talakom, ne smatra se talakom. Pa zbog svega ovoga, Allah najbolje zna, otkupljivanje žene od svoga muža ne računa se talakom, Dakle, ukoliko bi se žena jedan put otkupila, od svoga muža i tako se razišli, pa ponovo izrazila želju da se uda za njega, sklopila brak s njim i dakle i s tim mužem, pa se ponovo drugi put otkupila, pa se opet vratila mužu s novim bračnim ugovorom, pa i treći put se otkupila, nema smetnje da mu se opet vrati, jer hula ne smatra se talakom. I kažemo ovako je ako Bog da ispravno teoretski. Ovako je ispravno teoretski a ukoliko se ovakav slučaj podigne do kadije. Iako, kao što rekao po većini islamskih učenjaka, na ovakav način supružnici se mogu razići i bez kadije, učena čovjeka. Ali, ukoliko se podigne ovo pitanje do kadije, jer se ne znam, možda supružnici poigravaju s njim ili ne poznaju, dakle, ovo pitanje kako treba. Pa dakle, podignu svoj slučaj do kadije, kakvo on bude mišljenje imao kakav on stav bude zastupao, smatrao i kako on presudi, tako i biva s supružnicima. Ako izložite svoj slučaj, ovakav slučaj pred kadiju koji smatra hula talakom, tako će i biti, a ako dakle dođete do kadije koji smatra hula klasi, dakle razdvajanjem među supružnicima, jeli feshom, e, jeli puštanjem na takav način, jeli onda tako jeste. Dakle, kakav, kakav kadija bude. Zatim, nakon ovog pitanja, povlači se jeli, e, pitanje da li žena se može otkupiti, malo strpljenja ako Bog da završimo uskoro, da li se žena može otkupiti od svoga muža na ovakav način dok je u menstruaciji, dok je u hajdu ili nifasu ili u čistoći nakon što je muž imao odnos s njom a trudnoća još nije ustanovljena. Ha. Pa hadis dokazuje da se žena može odkupiti od muža i dok je u hajzu. Može se odkupiti od muža na ovakav način dok je u nifasu, dok je u čistoći, jeli, nakon koje je muž imao, ili prije koje je muž imao odnos s njom. Imao je odnos s njom, zatim je žena, jeli, e, čista, nije dakle u hajzu, ali dakle nije se još ustanovila trudnoća. Može dakle da, je, da se otkupi. I ovo se zaključuje iz hadisa jer Allah, poslanik Alihi Salucam, nije pitao suprugu Sabita ibn Kajsa o njenom stanju. Je li ona bila čista ili ne? I na ovom stavu je džumhur većina islamskih učenjaka. I ovo također ide o prilog stavu da hul nije talak. Da hul nije talak. Ha. Zašto? Zato što klasični talak, razvod braka, nije dozvoljeno mužu da, dakle, dadne talak svojoj supruzi kada je ona u hajzu ili nifasu. Ili, dakle, imao je odnos s njom, a ne zna se je li ostala trudna ili ne. Nije dozvoljeno mužu da na takav način se razvodi od svoje supruge, kao što je o tome bilo govora prošli puta. Dok ovdje vidimo iz ovog hadisa da je ovdje na ovakav način to dozvoljeno. Pa dakle, i ova činjenica ide dakle u prilog, ovaj dokaz jeste da hul'a nije talak. Postoji razlika između hul'a i talaka. Zatim, koliki je iddet te žene koja se otkupi od svoga muža? Koliki je iddet? Koliko dakle žena treba da čeka da se može nakon toga udati za drugog čovjeka ako ne želi da se vrati ovom svom? Pa se islamski učenjaci razilaze prvo mišljenje jeste da je njen idet kao idet i puštene, razvedene žene, dakle, žene koja je dobila talak. Tri mjesečna pranja, jeli tri hajza za one žene koje imaju hajz, koje dobivaju hajz, a ako ne dobivaju hajz, nemaju hajza, jel onda tri mjeseca, ukoliko je žena trudna, onda sve dok se ne porodi. I to je stav džumhura islamskih učenjaka, stav četiri mezheba da žena koja se na ovakav način otkupi od svoga muža, treba dakle da čeka tri mjesečna pranja. I ovaj stav učenjaci dokazuju na osnovu onog dijela hadisa, وَتَلِقْهَا تَتْلِقَ i dadnjoj talak. Dakle, oni smatraju da ovakav način otkupljivanja supruge od svoga muža se smatra talakom i zbog toga i kažu da je njen idet tri mjesečna pranja. pranja. A prethodilo je dakle pojašnjenje da ovakva verzija hadisa je mursel, dakle Mursel da su druge verzije ispravnije u kojima se ne spominje talak. Stoga drugo mišljenje jeste stoga drugo mišljenje jeste da takva žena čeka samo jedan hajz. Da je dakle njen idet da ona sačeka jedan hajz kada se očisti dakle od tog hajza od te menstruacije završava se njen idet. Završava se njen idet, njen priček. I ovaj stav su zastupali od ashaba Osman ibn Umar ibn Abbas radijallahu anhum Ishaq ibn Rahoja Ahmed u jednom svom predanju odabrao ga je šehol Islam ibn Taymije njegov učenik ibn Al-Qayyim šeheh ibn Baz alihim rahmetullah ajmain i svoj stav zastupaju na osnovu ovog hadisa o sabitu ibn Qaisu i njegovoj ženi zabilježenom kod Ebu Dauda i Tirmizija u kojem se kaže da se žena Sabita ibn Kajsa odkupila od svoga muža pa je vjerovjesnik alihi salatu wasalam njen iddet učinio jednim hajzom. Odredio je njen iddet da bude jedan hajz, jedna menstruacija. Hadis je jasan. Hadis je jasan, međutim postoji razilaženje je li hadis vjerodostajan ili nije, je li hadis spojenog ili prekinutog lanca prenosilaca. Međutim, ovom hadisu svjedoče druga predanja ashaba i njihove fetve. Pa se prenosi od Osmana ibn Afana radijallahu an predanje u kojem se spominje da se Rabija, kćerka Muaviza, otkupila od svoga muža, otkupila na ovakav način, dakle, razišla se sa svojim mužem, otkupila se od njega, pa je došla i upitala Osmana radijallahu talan koliki je njen idet, a on joj je odgovorio da ona nema ideta kao druge žene koje su puštene. Ona nema i ideta, već na njoj je da sačeka da dobije jedan hajz. Zatim je Osman rekao ono što je bitno. Zatim je Osman rekao, ja u ovome slijedim presudu Allahova poslanika, alihi salatu wasalam, po pitanju jeli Merjeme, koja se bila udala za Sabita ibn Kajsa, ibn Šemasa, zatim se odkupila od njega. I ovo predanje je vjerodostojno, kao sunce u zenitu, zabilježili su ga Ibn Abi Šejbe, Ibn Hazm Bejheq i drugi. I Ibn Omer, radijallahu anhuma, a dobro vam je poznato koji je Ibn Omer, povodom ovoga slučaja rekao je Osman je najbolji i najučeniji od nas. Osman, radijallahu talan, je najbolji i najučeniji od nas. Ibn Omer, radijallahu talan, huma, dakle, potvrdio je takvu presudu Osmana, radijallahu talan, da žena koja se na ovakav način otkupi od svoga muža, od svoga supruga, da je na njoj da sačeka da dobije dakle jednu menstruaciju, haiz a zatim očisti se nakon njega, zatim je dakle ona slobodna, može se jeli, udrati, udati za drugog čovjeka ili eventualno vratiti se jeli, svome istom jeli, prvom prethodnom mužu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje smo kazali, koje smo čuli, ako Bog da Allah nas okoristi njima, da se podučimo dakle ovim propisima, pa ako se već i dese slične situacije da znamo dakle kako ćemo postupiti da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo i u ovome propisu dakle jasno sa znanjem i molim ga subhanahu wa ta'ala da ovo vrijeme koje smo proveli ako Bog da nađemo sutra na vagi naših dobrih dijela kod Allaha Jalla Jalalu kada nam to bude najpotrebnije والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته